na mtume sallallahu alayhi wasallama amewaelekeza waislamu kila ambalo Mola wao analitaka na kila ambalo Mola wao halitaki analichukia kilichobakia ilikuwa kwa waislamu ni kutekeleza mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam sio kuzua ambayo hakuwaelekeza hayako katika maandiko si kwenye Qur'ani wala katika sunna wala wale ambao walimuona mtume sallallahu alaihi wasallam na wale waliosoma kwao pia mambo hayo hawayajui haiwezekani kutokea tena muislamu mwingine akazua jambo akanasibisha katika dini na hali ya kuwa hawa wote tunaowataja jambo hilo hawalijui Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam kufikisha kila kitu si kwamba kuna vingine alivifikisha kwa dhahiri vingine alifikisha kwa siri vingine amekufa navyo anaona hivi nsiseme sababu nikiwaambia hawa huenda wakafanya kitu kadha au nikiwaambia hawa huenda wakawa wana jambo kadha kama wanavyodai baadhi ya watu qala Allah ta'ala ya ayuha rasul ewe mtume balligh ma unzila ilayka min rabbik fikisha yale uliyoteremshiwa kutoka kwa Mola wako fikisha yote yale ulioteremshiwa kutoka kwa Mola wako aya hii aya hii ni ishara ya kwamba hakuna jambo ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa hajalibainisha katika dini hii tukufu يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مخاطبا عبده الله anamsemesha mja wake wa rasulahu na mtume wake Muhammadan sallallahu alayhi wa alihi wasallam bismi risala wa amiran lahu na anamwamrisha yeye biblaghi jamii ma arsalahu Allah bih kuyafikisha yote ambayo Allah amemtuma nayo kawaambie watu kadhaa utaona kwenye Qur'ani yasaluna wanakuuliza kitu kadha waambie hivi waambie kadha na mengine alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anasubiri unakuja wahi anawajibu watu wama yantiqu anil hawa kila lilolisema ni maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala ilitosha yale ambayo hakuyasema pia hayana maelekezo kutoka kwa Allah kwamba hayo si katika dini Allah akamwamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam kufikisha yote ambayo amemtuma nayo waqad imtathala salawatullahi wa salamuhu alayhi dhalik na mtume sallallahu alayhi wasallam amelitekeleza hilo waqama bihi atamma alqiyam na akalifanya hilo kwa ukamilifu kabisa hakuna dosari kwamba mtume sallallahu alaihi wasallama katika risala yake na katika kufikisha kwake kuna mapungufu kama wanavyodai waharibifu ar Al-Khomeini asema neno kama hayo mtume amefeli katika da'wa yake miaka yote aliyofanya si kweli bali yeye ndo amefeli na kundi lake mtume sallallahu alaihi wasallama amefikisha dini kwa ukamilifu wake mpaka ushahidi kwamba alikuwa anawauliza wale wanaomshuhudia hal ballaghtu si nyinyi anawauliza alionao na wao wakashuhudilia kwamba ballaghta ya rasulullah na akamshuhudisha Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hawa watu ambao niko nao nimewapa maelekezo mafunzo nimewafikishia ujumbe wako na wao pia wamekiri Allahumma shahad ewe Allah shuhudilia kwamba kweli risala imewafikia watu kwa vile ulivyotaka iwafikie Al-Imam Ibn Kathir alipotaja aya hii akafuatishia hadithi ya Aisha radhiallahu anha aliyoitaja al-Imam al-Bukhari al-Imam al-Bukhari akaitaja kwa sanadi yake hadithi hii kwamba Aisha radhiallahu anha anasema man haddathaka kusimulia anna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katama shay'an alificha kitu chochote kile mimma unzila alayhi katika yale aliyoteremshiwa kuna kitu kidogo tu hakukisema faqad kadhaba huyo amesema urongo katika mtu muongo atayekwambia kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amekufa na kuna kitu katika dini hakukifikisha ibadallah Alimamu Shaukani rahimahullah aliwashangaa watu baada ya kuwa dini ishakamilika akawashangaa watu kwamba iweje sasa baada ya kuwa dini imekamilika kabla mtume hajafa hakumwachia mtu kutia utaalamu katika dini hajamwachia amekamilisha waliokuja walikuwa wanafuata akawashangaa watu baada ya kuwa imeshakuja haya hiyo kwa nini wao hawajotosheka na maelekezo hayo ndugu zangu waislamu Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine anasema qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni sema mkiwa nyinyi mnampenda Allah fattabi'uni nifuateni mimi yuhibbukum Allah atakupendeni wayaghfir lakum dhunubakum na atakusameheni madhambi yenu yeyote anayedai kwamba anampenda Allah njia ya kuangalia namna ya kumpenda Allah ni mtume sallallahu alayhi wasallam sababu yeye ndiye aliyetumwa kuwafundisha watu kumjua Allah na kumjua namna ya kumwabudu aya hii inakata mzozo hakima kama qala ibn kathir hadhihi al-ayatu aya hii tukufu ni hakima ala kulli man idda'a mahabbata Allah aya hii ndio yenye kuamua na kukata mzozo kwa kila anayedai kwamba anampenda Allah walaisa huwa ala tariqati almuhammadiyya na hayupo katika mfumo na mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam yuko nje ya mwenendo wake na kuwa nje ni kufanya yale ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam hakukufundisha wala wanafunzi wake hawayajui yote haya yanofanyika kwa utaratibu huo yako nje ya tariqa ya mtume sallallahu alaihi wasallam hizo ni turuk ambazo watu wameunda shekhi akisema kadha akikataza hili mpaka wanaweza kukataa aya au hadithi kwa sababu ya maneno ya mkubwa wa tariqa na wao pia wakafuata hamuoni watu wengine huambiana kwamba hawa waganga mashekhe wengine mashekhe wa mikoa mtu anapelekewa kesi ya mke na mume kwamba maisha haendi uzuri anauliza walioana lini ambao walioana siku ya Jumamosi Jumamosi hakuna kazi kuna taraka ya dharura alafu utaozisha siku ya Jumatatu waona kwa maneno ya dini shekhe wa mkoa mtu azungumza maneno hayo sitaji mkoa gani lakini yuko aliyesema hivyo kwa kuwa hawapo katika mfumo wa mtume sallallahu alaihi wasallam hawaoni haya kufanya jambo lolote wao wanaona watawaudhi ahli sunna hawajali wamemkosea Allah wamemkosea mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka haya mambo ya kipuuzi mengi wanayafanya wakiona kwamba wanawaudhi ahli sunna suala haliko kwa ahli sunna suala liko bainaka wa baina rabbik baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala na muhasama utakaopata siku ya kiyama na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumzulia lile ambalo hakulifundisha ndugu zangu waislamu al-imam Abu Nuaim katika hilia yake ametaja maneno ya al-Junaidi akasema qala al-Junaidi rahimahullahu ta'ala at-turuq kulluha masdudah njia zote zimefungwa hakuna njia utakayopita kumwendea Allah kwenye kumwabudu wala kumjua bila kupitia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka upate maelekezo yake at-turuq kulluha masduda ala al njia zote zimefungwa kwa viumbe illa man iktafa athara ar-rasul isipokuwa yule atakayefuata athari za mtume sallallahu alayhi wasallam wattaba sunnata na akafuata mwenendo wake walazima tariqata na akalazimiana na tariqa yake na ule mfumo wake aliowaachia masahaba mtume sallallahu alayhi wasallam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 kukemea bid'a si kwamba twashindana kama baadhi ya watu wanavyosema kwamba hizi bid'a haziwezi kuisha hata kama watu watasema vipi suala si kuisha suala ni kuangalia maelekezo tuliopewa na Allah na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuhusu masala ya uzushi katika dini na upande wa, wa maulama wajibu wao kusimama na kukemea suala alipo kwamba wataacha au hawaacha suala lipo kwamba wale wanaojua hata kama uko peke yako simama kuelekeza watu lile alilofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam na kemea yote atakaozuliwa kusingiziwa mtume sallallahu alaihi wasallam watu wote wanakubaliana kwamba kushereheka watu mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni uzushi wao wapo katika uzushi mzuri lakini suala ni la uzushi vitabu vya tarehe wanawachuoni wa tarikhi wanataja kuzuliwa kwa jambo hili akiwemo al-Miqrizi rahimahullahu ta'ala yeye analitaja suala la kuzuliwa kwa jambo hili katika kitabu chake al-Mawa'idh wal-I'tibar akasema wakana lilkhulafa'i al-Fatimiyyin kulikuwa na wale viongozi wa daula inayoitwa Fatimia ni Ubaidiyun ar ash Ashia fi tuli sana walikuwa katika mwaka mzima ayadun wana siku za mapumziko wa mawasim na za kufurahi utaratibu wa ile serikali na ule uongozi ulikuwa na utaratibu huo wa hiya mausimu rasi sana walikuwa wana sherehe ya mwisho wa mwaka akataja mpaka akasema wa maulidun nabii sallallahu alaihi wasallam na pia walikuwa na maulid siku alozaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam wanafanya sherehe na mapumziko katika shughuli zao za kinchi kadhalika Sheikh Ali Mahfudh katika kitabu chake al-Ibda' akataja kwamba kuhusu suala hili la kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema awwalu man ahdathaha ay almaulid bilqahira huko kairo Misri wa kwanza aliyezua jambo hili alkhulafa alfatimiyun wale tuliotangulia kuwataja ndio waliolizua hili na hakuna anayelikataa hili fil qarni rabi katika karne ya nne sisi tulipo kwamba maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwa imeteremka aya alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dina tukataja maneno ya alimamu Malik jambo lolote ambalo litakalikuwa dini mpaka inateremka aya hii haliwezi tena kuwa dini na alimamu Shaukani rahimahullah akawashangaa watu waloozua yale ambayo hayakuwemo kabla ya kuteremka aya hii akasema فإذا كان الله قد أكمل دينه إكوى الله أمك أمريش دينياك قبل أن يقبض نبيه صلى الله عليه وسلم قبل هجم فيشه انتمواك صلى الله عليه وسلم فما هذا الرأي الذي أحدثه أهله بس نريجانه وليزوها وفوسواك بعد أن أكمل الله دينه بعد أقوى الله شكا أمريش kwa nini watu wazue mambo haya inkana min ad-dini fi i'tiqadihi ikiwa hilo limo katika dini kwa itikadi yao fahuwa lam yakmul indahum dini bado kwao haijakamilika illa ra'yihim isipokuwa kwa rai zao na hili ndo tatizo la watu wa bid'a wote kwao bado dini haijakamilika watazua kwenye swala watazua kwenye saumu watazua kwenye zaka watazua kwenye hija kila mahali kwa sababu ya msingi huu wameuacha akmaltu اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو radd haya yote wao يتاكي mtu akatia akili mpaka karibuni hivi mmoja katika mashekhe wao anasema kwamba sisi tuna ushahidi ndani ya Qur'ani kwamba katika maulidi mtume anahudhuria manake wapo waliokwenda kwamba anahudhuria mwenyewe si roho yake mwenyewe hasa anahudhuria mimi namfahamu shekhe akitaka kuvua nguo kwenye maulidi kwa sababu mtume amehudhuria na nguo zangu zina najisi chafu akatoa kofia akatoa koti chake watu wanamwangalia wakaenda kumzuia na kumweka ndani ya nyumba anataka kuvua nguo qad sadaqa al-imam Shafi'i rahimahullah hawezi mtu kuwa sufi asubuhi jioni akawa yuko timamu akili yake wengi wao kwa sababu ya kutanguliza akili zao mbele na kuacha maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo ikiwa jambo hili wananasibisha katika dini kwa itikadi yao wao wanavyoona basi dini kwao bado haijakamilika wa hadha fi raddu lilquran na watakuwa wanaipinga na kuikanusha Qur'an wa illa yakun min ad-din na kama halipo katika dini maanake wapo waliosema hivyo kwamba hii ni tamaduni tu tarajii kupata thawabu si wa kweli lakini kama wanaona halipo katika dini fa ayu faidatin fil istighali bima laysa min ad-din kuna faida gani ya kufunga safari kutembea kwa miguu mkafuata mambo si ya dini kwamba mwafanana nyinyi na watu wenda kusema mpira uwanjani sawa sawa na jana nilizungumza hapa kwamba ukitaka kujua mukhalafa hawawezi kutekeleza sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam wao leo wanatoa maulidi wa swala ya safari waende kokote maulidini hawaswali swala ya safari sunna hawafanyi bid'a ndio wafanyazo alafu mtume atahudhuria vipi eti inna arsalnaka shahidan hiyo shahidan anashuhudia mtume atashuhudia maulidi na ukienda kwa wanachuoni tafsiri si kweli shahidan ala ummatik biiblaghika iyahum al-Imam at-Tabari anasema ni shahidi kwa umma wako kwa kuwafikishia wao ma arsalnaka bihi min ar kile ambacho tumekutuma nacho wewe katika ujumbe itakashuhudia maulidi akija watu wote hakuna yote anayefanana na mtume sallallahu alaihi wasallam ndevu mmenyoa mmevaa isbali wanawake wako hapo watu wasioswali tariku swalati wako hapo hata angelikuwa hai mngemwalika asingekuja amfanani naye angalia sunna walivyo hawezi kuja shughuli hiyo watu wengi tariku swala na mtume anakuja hawakemei anakuja anaondoka mwakani aje tena aondoka ni kweli hivyo na wakati siku tatu kabla ya kufa anawahusia watu kuhusu swala siku tatu katika kitanda cha mauti iwe maulidini na afya yake aje na hawakemei ni sheitani ndio anayehudhuria na wapo wanaodai kwamba wanamuona wapo waliodai karibuni kuna bwana mmoja kule Lamu alimuona mtume watu wengine sasa wenyewe hamwezi kumuona sasa so, kuna macho ya kumuonea ampewa yeye tu macho yake kadhaba sasa kuna macho ya kunyi hamuna haya yote kwa sababu wameuacha msingi huu ndugu zangu waislamu itoshe hawa watu waliozua maulid kwamba ni arrafidha wameyafanya maovu mengi mengi ya kuvunja dini mpaka baadhi ya wanawachuoni wameandika vitabu kuwazungumza wao tu alqadhi albaqillani amefariki mwaka na tatu ameandika kitabu kuhusu hawa alubaidiyun akaita kashful asrar wa hatkul astar kinawahusu hawa jamaa waliozua maulidi al-Imam bin Kathir amefanya talkhis akiwaelezea katika albidaya wa nihaya uovu wa watu hawa hasa kufarun ni makafiri fusaqun ni watu waovu mno fujarun mulhidun ni wapinzani wa dini wapingaji wa dini zanadiqa wavunjifu wa dini muattiluna bilislam wameuacha uislamu wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wana mambo mengi yametajwa ukiwaambia hivyo utasikia ndio kweli lakini kuna mambo mazuri pia yameanzishwa na mayahudi tunazungumza udini mfumo huu mnaofanya mkakutana mtu akaanza kusoma siyo aya alafu akasimama mwingine akasema kadha alafu ukifanya kama ukafika mlango wa nne mkasimama utaratibu huu nani katika watu waliotangulia katika dini hii walikuwa wanafanya na wanaejua siku aliozaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam na siku hiyo hiyo ndio aliokufa tarehe 12 Jumatatu wakati wa duha akafariki mtume sallallahu alaihi wasallam hamfanyi kinyume chake mwasherehekea kule kufa maana kuzaliwa kuna khilafu hata baraza barazanji ametaja kuna khilafu kufa hakuna khilafu kwamba ni Jumatatu tarehe 12 kuzaliwa kuna khilafu kuna kauli nyingi tu ala aqwali almarwiya lakini katika kufa tarehe 12 Jumatatu mbona mwashereheka mstosheke kwamba mkaona huzuni na alipokufa mtume sallallahu alaihi wasallam kuna watu walikuwa hawawezi kuzungumza kuna watu walikaa chini hawawezi kwenda kutembea nyinyi mwashereheka na kula na kadha na kila kitu ah wallahi mko mbali na njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam ndugu zangu waislamu yatutoshe haya mambo ni mengi ya kutaja lakini kuna haja kila panapopatikana fursa na wala hatunyana kila wakati madhali tuko hai na uwezekano wa kusema upo tutakemea hizi bid'a na alhamdulillah watu wengi wamepungua katika hayo mawalili wao wasema wanazidi si kweli kwa sababu hata mashia pia wanawanyang'anya kuna watu wanaingia kwenye sunna lakini kuna watu wengine wanaenda kwenye ushia kuna watu wanaenda mbali mbalimbali tu wamepungua watu wengi kilichobaki ni jambo la inadi na wengine wanalifanyia sherehe kutakuwa na madaktari wa kuchunguza macho lakini wanataka mkije mfanye maulidi kuna watu wengine pia wafanya mbinu kama hizo ili wapatikane watu alhamdulillah na tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala awaokoe waja wake nasallallahu أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم انصرهم على عدوهم اللهم انصرهم على عدوهم اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين